da'vat bilan bo'ladi ya'ni risolat bir xalq qachon tirik bo'ladi qachonki ularni boshqalari chaqiradigan bir chaqirig'i bo'lsa boshqalarni da'vat qiladigan yetkazadigan bir da'vati bo'lsa shunda bu xalq tirik bo'ladi risolati ya'ni chaqirig'i bo'lmagan bir xalq da'vati boshqalari chaqiradigan bir narsasi bo'lmagan xalq uni hayoti sun'iy bir hayot bo'ladi haqiqiy tirik bo'lmaydi va u o'zini borligini davom ettirish uchun sun'iy tadbirlarga muhtoj bo'ladi xuddiki u daraxtdan uzilib ketgan bir bargga o'xshaydi qancha sug'ormasangiz ham baribir suv unga yetib kelmaydi uni foydasi bo'lmaydi chunki xalqni harakatga solib turadigan uni yangilab turadigan uni tirik ushlab turadigan narsa mana shu xalqni bir g'oyasi bo'ladi va boshqalari o'sha g'oyaga chaqiradi chaqirig'i da'vati bo'ladi mana shu narsa tirik ushlab turadi va u narsa bo'lmasa bu xalq xuddi bir falaj odamga o'xshab qoladiki ya'ni bir insonni yuragi ishlamaydi nafas olishi ishlamaydi u keyin sun'iy yo'llar bilan uni apparatlar bilan ushlab turiladi ya'ni yurak urishi ham maxsus uskunalar bilan nafas olishi ham maxsus elektronik jihozlar bilan xuddi bolnitsalarda ko'rasiz o'sha apparatlar bilan tirik ushlab turiladi aynan da'vati bo'lmagan chaqirig'i bo'lmagan xalq ham u uni tirikligi nihoyatda sun'iy yo'llar bilan bo'ladi alloh taolo mana shu ummatni bir xos da'vat bilan sharaflantirdi bir risolat berdiki mana shu da'vat bilan qiyomatgacha qoladi bu ummat alloh taolo Э, bu ummatni abadiyligini aytgan qiyomatgacha э, ko'p hadislar bor la tazalu toifatun min ummati zohirina alal haq ya'ni ummatimdan bir guruh haqqi ustida zohir bo'ladi qiyomatgacha deb o'tgan galgi darslarda ko'rindiki nima uchun alloh taolo bu ummatni yuborganligi bu ollohga bandalik qilish yolg'iz ollohga bandalik qilish agar mana shu vazifasini bajarmasa ya'ni o'zi bandalik qilish va boshqalarni ham maxluqlarga bandalik qilishdan chiqarib yolg'iz Allohga banda bo'lishga undash shunga chaqirish mana shu vazifasini qilmasa bu ummatni mavjud bo'lishiga biron sabab qolmaydi bu ummat ya'ni yo'qlikka mahkum bo'ladi modomiki bu ummat o'zini risolati bilan da'vati bilan mashg'ul bo'lsa uni modda ham mag'lub qilolmaydi u moddaga bo'ysunib qolmaydi yoki zamonni hukmiga bo'ysunib zamondagi turli yo'nalishlar bilan yo'nalib ketmang biron narsa uni olmaydi albatta so'nggi asrlarda bu ummat boshqa xalqlardan ko'p sohada orqada qolib ketdi xususan moddiy sohalarda moddiy ba'zi e, ilmlarda dunyoviy ilmlarda bo'lsin va e, kuch e, kuchi sabablarida bo'lsin masalan texnologiya va harbiy asbob uskunalar mana shu sohalarda islom ummati juda yam orqada qolib ketdi va e, ular bilan agar musobaqalashadigan bo'lsa bunga nihoyatda ko'p vaqt kerak bo'ladi g'arb bilan musulmon ummatni oxirgi yillardagi oxirgi asrdagi musobaqasi go'yoki bu quyon bilan tashbaqani musobaqasiga o'xshab qoldi u ham bo'lsa aynan u hikoyada keltirilgan quyon bilan tashbaqa emas bu hikoyada quyon uxlab yotardi o'zini tezligiga ishonib bu hikoyada bo'lsa ya'ni voqelikda quyon o'zi ham yengil ham tez ham uyg'oq yugurib ketyapti oldinga ya'ni bu boshqa xalqlar yevropa amerika xalqlari musulmonlarni oxirgi asrlardagi holati xuddi tashbaqaga o'xshab qolganki o'zi og'ir harakati ham sekin e, lekin shunga qarab harakatlanishni o'rniga ham uxlab yotibdi islomiy xalqlarni qolib ketganligi bir necha asr orqada qolib ketdi agar hozir mana shu moddiy jihatlama ular bilan raqobat qilmoqchi bo'lsa moddiy jihatlama ular bilan kurashmoqchi bo'lsa bunga bir necha asrlar kerak bo'ladi endi yetib olish uchun chunki agar faqat moddaga cheklanadigan bo'lsangiz kurash faqat moddiy narsa vositalar bilan bo'ladigan bo'lsa moddani do'sti bo'lmaydi qurol shunaqa narsaki kimni qo'lida bo'lsa o'shani do'sti bo'ladi qurolda vafo bo'lmaydi u kimni qo'lida bo'lsa o'shanga xizmat qiladi va u haq bilan botilni ham ajratmaydi kimda kuch bo'lsa o'sha g'olib bo'laveradi ya'ni faqat moddiy jihatdan qaralganda ikki tarafda ruhiyat bo'lmagan faqat modda bilan modda kurashganda hammamiz bilamiz kuchliroq taraf doim g'olib bo'ladi lekin zaif tomonni kuchli qiladigan narsa nima bu ruh ya'ni o'sha narsani ruhi bu da'vat bilan risolat insonlarni bir narsaga chaqirish g'oya bo'lish shu narsaga yaqin qilish ya'ni da'vati bo'lgan ummat kuchlilashadi chunki g'oya bo'ladi bu narsa shuning uchun yashaydi shuning uchun kurashadi va shuni yo'lida halok bo'ladi bu kam moddiy kuchni ko'p kuchga aylantirib oladi va moddaga g'olib bo'ladi va sabablarga ham g'olib bo'ladi va shu sababli nusrat keladi da'vat va risolat insonda bo'lsa va shunga insonda yaqin bo'lsa shuni yo'lida inson hamma narsa qilishga tayyor bo'lsa bu ummatni da'vati hammaga ma'lumki tavhid yolg'iz ollohga ibodat qilish mana shu g'oya eng oliy g'oya tavhidni yer yuziga butun insonlarga yetkazish va shuni o'rnatish faqat yetkazish ham emas buni ham tushunish kerak faqat yetkazish deb tushunadi ba'zilar bu unaqa emas ya'ni islom ummati faqat yetkazish bilan xohlasang qabul qil xohlasang qabul qilma deb o'z holiga tashlab qo'ymaydi yo qabul qilgin deydi yo qabul qilmasa ya'ni uchta ixtiyor beradi hadislarga muvofiq yo islomni qabul qilasan yo bo'lmasa jizya to'laysan ya'ni jizya to'la o'sha yerga islom nizomi o'rnatiladi islomga majburan kiritilmaydi chunki majburlangan iymonni e'tibori yo'q uni qiymati yo'q ollohni nazdida majburlangan iymonni qiymati bo'lmaydi shuning uchun musulmon bo'lishga majburlanmaydi lekin jizya to'lagan holda va islom nizomi o'rnatilgan holda yashashga ruxsat berdi yoki agar bunga ham ko'nmasang uchinchisi kurash jang bo'ladi deb mana shu uchta ixtiyor bor demak mana shu da'vat va risolat va shu narsaga yaqin bo'lsa bu ko'p g'ayrioddiy ishlar sodir bo'ladi mo'jizalar karomatlar sodir bo'ladi va bu narsani islom tarixida ikki marta tajriba qilingan birinchisi sahobalar mana shu da'vatni olganlaridan keyin risolatni tavhid g'oyasini ular arab yarim orolidan chiqishdi mana shu risolatni ko'targan holida ular tushundiki hayotdan maqsad mana shu ekan hayotdan maqsad tirikchilik emas ekan hayotdan maqsad bir joyga o'rnashib olib tirikchilik qilib hayotni gashtini surishmas ekan inson buning uchun yaratilmagan ekan chunki hayvonda ham bu narsa bor u ham yeb ichadi u ham ko'payadi u ham unda ham aynan shu aloqalar bor lekin ular tushundiki insonni farqi insonda bir g'oya bo'ladi oliy g'oya va shuning uchun u harakat qiladi o'zini vaqtini harakatlarini molini jonini mana shu yo'lda sarflaydi mana shuning uchun inson yaratilgan shuni tushungani uchun sahobalar aksari chiqib ketdi arab yarim orolida mana shu g'oyani ko'targan holatda chiqishdi ularni oldida o'sha paytda ikkita katta kuch bor edi rum imperiyasi bilan ikkinchisi fors imperiyasi butun sharqdagi olam dunyoni yarmi forsga bo'ysunar edi dunyoni g'arbiy tomoni bo'lsa rumga bo'ysunar bu ikkita o'sha davrdagi imperiya hozirgi kunda xuddi amerika bilan rossiyaga o'xshagan sahobalar o'sha paytda da'vatni olib chiqishganda ularni holati qanaqa edi ularni iqtisodiy moddiy jihatdan holatlari dag'al o'sha davrda yaxshi hisoblanmagan bir eng arzon bo'ladigan liboslar edi ustilarida qalin chunki qancha yupqa bo'lsa shuncha qimmatbaho yaxshi hisoblanadi ularniki jundan bo'lgan o'sha tuyalar qo'ylari junidan yasalgan qalin matolar edi kiyadigan liboslar va yamoqlarga to'laydi hatto umar roziyallohu anhuni aytishdiki oysha onamiz aytdi va boshqa sahobalar ham xalifa bo'lgan paytda kiyadigan kiyimida o'ntadan ham ko'p yamoqlari bor ya'ni yaxshiroq kiyinmaysizmi deganda umar roziyallohu anhu aytdiki meni ikki do'stim bor edi ular maqsadiga yetib oldi dedi payg'ambarimiz bilan abu bakr aytdi ya'ni agar men ham shularni yurgan yo'lidan yurmasam men ularga yetolmayman ular bo'lsa zuhd bilan yashashgan zohidlik ya'ni qalbdan dunyo muhabbatini chiqarish dunyo matohiga qiziqmaslik va dunyo matohlarini insonga g'olib bo'lmasligi haqiqiy zuhd insonni uyidan molni chiqarib tashlash emas cho'ntagidan molni chiqarib tashlash emas uni turaversa zarar yo'q haqiqiy zo'r shuki sizni molingizni sizga g'olib bo'lmasligi uni muhabbati sizga g'olib bo'lsa mana shu bu zuhni teskarisi bu dunyo sevgisi bu dunyoga nimalar kiradi faqat mol emas bola chaqa oila tijorat mansab riyokorlik shunga o'xshagan narsalar mansab ham garchi ko'rinadigan bir mol bo'lmasa ham lekin bu narsa ham dunyo hisoblanadi mansab bu dunyoni bir bo'lagi mana shu mansab ham insonga g'olib bo'lib qolishi mumkin g'olib bo'lgandan keyin inson shuning uchun harakat qiladi va shunga o'xshash narsalar bular dunyodan hammasi shu narsa insonga g'olib bo'lmasligi kerak umarni mansabi bor edi abu bakrni mansabi bor edi sahobalarda bor lekin bu mansab ularga g'olib emas edi ular mansabga g'olib xohlagan payti mansabni tashlab ketadi chunki ularni maqsadi islomiy qolgan hamma narsa vosita dunyo ham vosita oila ham vosita bola chaqa ham vosita yeyish ichish bu narsalar mansab obro' e'tibor shuhrat bular hammasi vosita bular agar ollohni rizosiga bizga olib kelsa agar dinga foyda keltirishga bir sababchi bo'lsa unda foydali bo'ladi bo'lmasa undan voz keching tarixda ikki marta mana shu ruhiyatni moddaga g'olib bo'lish uringan ya'ni juda yam katta misollari hammamiz biladigan birinchisi sahobalar misol ular islom davosini ko'tarib chiqayotganlarida vatanlaridan ularni moddiy jihatlari juda zaif edi ya'ni kiyadigan liboslari hattoki o'sha imperiyalar bularni ustidan liboslarini ko'rib kulishadi oyoq kiyimlarini ko'rib kulishadi dag'al sifatsiz matolardan liboslar ustilarida yamoqlarga to'la bo'lib va bir yaxshi bo'lmagan kavushlar oyoqlarida oyoq kiyimlari ham o'ta sifatsiz yaxshi emas edi hattoki ba'zi janglarda ular oyoqlariga latta o'rashga majbur bo'ldi oyoqlari nihoyatda yaralanib ketdi o'sha ba'zi g'azotlarida oyoqlariga latta o'rab yurishgandi mana shunaqa holatlar ham bor qilichlarini g'iloflari eskirib ketgan otlari unaqa baland zotli otlar emas edi ya'ni pastroq otlar edi arab otlari g'arbdagilar rumliklar kulishardi bularni otlari juda yam past edi mana shunaqa holatda ular chiqib ketdi ya'ni moddiy jihati hozirgi til bilan aytganda texnologik jihati nihoyatda zaif edi lekin ularda qaysi kuch bor edi ularda ma'naviy kuch bor ediki da'vat tavhid risolat mana shu narsalar bor edi va shularga yaqin bor va shu da'vat uchun ular jonini berishga tayyor hamma narsasini berishga tayyor shuning uchun ularni fathi nihoyatda tez bo'ldi islom judayam tez muddat ichida butun dunyoni aksar joyiga tarqaldi andulusdan tortib sharqda sindgacha hindiston va janubda afrikagacha tarqaldi nihoyatda qisqa vaqt ichida biron bir imperiya bunaqa qisqa vaqt ichida bunaqa keng tarqalmagan demak bularni g'olib qilgan narsa da'vatlari bo'ldi risola g'olib bo'ldi rum xalqlariga fors xalqlariga bu xalqlar bo'lsa nimadan iborat edi chirigan xuddi e, qur'onda keladi musannada xuddi e, bir devorga suyab qo'yilgan chirigan bir taxtalarga o'xshar chunki ichida ularda bir da'vat chaqiriq yo'q ular faqat shu hayotni moddiy lazzatlariga g'arq bo'lgan bir xalqlar edi biron bir ma'naviy jihati yo'q edi boshqalarga beradigan narsasi yo'q edi insonlarni chaqira oladigan bir oliy maqsadlari yo'q edi shuning uchun nihoyatda tez bular g'olib bo'ldi mana shu yerda ruh birinchi marta moddaga g'olib bo'ldi ma'no zohirga g'olib bo'ldi ikkinchi misoli bu mo'g'ul tatarlarni hujumi payti bo'ldi ma'lumki mo'g'ul tatarlar islom olamini aksar joylarini bular bosib olishdi nihoyatda qattiq qirg'in barotlar qilishdi va musulmonlar mag'lub bo'laverganidan nihoyatda ma'yus bo'lib qolgan noumid bo'lib qolgan edi hatto shunchalik ularni qalbiga ham o'sha mag'lubiyat o'tirib qolgan ediki bir maqol chiqqan ediki agar mo'g'ul tatarlar mag'lub bo'ldi deb eshitsang ishonmagin degan maqollari bor ya'ni bularni mag'lub bo'lishi mumkin emas deb ishonib qolgan edi ko'pchilik lekin bular kutilmagan joydan g'alaba keldi da'vat o'zini ishini bajardi ya'ni musulmonlar xalqlarga g'olib bo'lgan dushman da'vatni oldida turolmadi islomni qabul qilishni boshladi kutilmagan joydan nusrat shu mo'g'ul tatarlar islomni qabul qilishni boshladi oltin o'rda va boshqalar ana o'sha paytda islomiylashib ketdi bitta xon e, mo'g'ul xonlaridan bittasini islomni qabul qilganidan keyin nihoyatda tezlashib ketdi mo'g'ullar islomni qabul qildi va islom ummatiga qo'shilib ketdi bular shu bilan ikkinchi marta ruhi moddaga g'olib bo'lishi bo'ldi hozir ham mana shu da'vat ayni ishni qilishi mumkin da'vat va yaqin shu narsaga iymon bo'lsa ayni mo'jizalarni shu kunimizda ham ko'rsatishi mumkin sahobalar chiqishganida aytishardiki rustamni oldiga borganida ribay ibn amir aytgan gap hammamiz bilamiz aytdiki olloh taolo bizni yubordi dedi ya'ni ular o'zini olloh yubordi deb e'tiqod qilishadi biz olloh yuborgan xalqmiz chunki oyatda ham keladi kuntum xoyro ummatin uxrijat linnas shu yerda uxrijat so'zi ishlatilyapti ya'ni xorojana sizlar um, insonlar uchun chiqarilgan eng xayrli ummatsizlar ya'ni bu yerda chiqarilgan deyapti xos bir maqsad bilan chiqarilgan ummat u o'zi o'zidan bir o'sib chiqqan haligi yovvoyi bir o'simlik emas balki maqsad uchun chiqarilgan bir ummat va ular sahobalar aytishardiki bandalar bandalikka ibodat qilishda yolg'iz ollohga ibodatga chiqarish uchun bizni alloh taolo yubordi deyishadi va dunyoni torligidan uni kengligiga va dinlarni zulmidan islomni adolatiga chiqarish uchun biz yuborilganmiz deyishadi va haqiqatdan ular shu vazifani bajarib ketishdi masalan shomda shomni fath qilib shom rumni qo'lida mukammal nasroniy mushriklar edi bularni iso alayhissalomga ibodat qilishdan ularni rohiblariga olimlariga ibodat qilishdan chiqarib yolg'iz ollohga ibodat qilishga chiqarishdi ya'ni muvahhid qilishdi shular va hindistonni fath qilib sigirga ibodat qilishdan chiqarib yolg'iz ollohga banda qilishdi o'rta osiyo taraflari turkiston turon zaminini oq bo'riga ibodat qilishdan chiqarib yolg'iz Allohga banda qilishdi ular kelishidan oldin hamma joyda bir afsonaviy xurofot e'tiqodlar bor edi ular shu narsadan chiqardi insonlar hozir ham uzoq vaqtdan buyon olam mana shunaqa bir risolatni kutyapti olam yana o'sha salaflar qilgandagi yuborilgandaki bir insonlar chiqib ularni qutqarishini kutyapti insonlarni moddaga ibodat qilishdan ularni moddiy shahvatlarga lazzatlarga ibodat qilishdan chiqarib yolg'iz ollohga banda qiladigan bir ummatni kutishyapti dunyoni torligidan ya'ni dunyoda musobaqalashib moddada inson bir biridan o'zishga harakat qilib mana shu ichi mana shu torlikdan insonlarni zuhdu qanoatga zuhdu qanoatni kengligiga chiqaradigan ummatga tushyapti va qalbni xotirjamligi ruhi oromiga chiqaradigan bir ummatga tushyapti chunki inson moddaning ichida bo'lsa bu nihoyatda qattiq torlik buni musulmon odam garchi yaxshi sezmaydi buni g'arbda yaxshi tushunadi g'arbdagi insonlar bilan gaplashsangiz yoki ularni kitoblarini o'qisangiz yozilgan faylasuflari yozuvchilari yozayotgan kitoblar g'arbni ruhiyatini yozib berishadi ya'ni u yerdagi insonlarni holatini insonlar ma'naviy jihatdan nihoyatda qattiq qiynalgan holat shuning uchun ham hozir o'sha psixologik ruhiy kasalliklar nihoyatda ko'payib ketdi ya'ni yarmidan ko'pi ruhiy kasal g'arbdagi odamlarni yarmidan ko'pi doktorlarga qatnaydi psixiatrlarga boradi o'sha siqilishlaridan stress kasalliklari iztirob siqilish mana shu butun g'arbni hammasida ya'ni dunyoni torligi bu dunyoni torligidan chiqarish deganlar chunki inson moddaga berilgandan keyin moddani yig'ishga modda uchun yashaydi modda uchun siqiladi bu dunyoni torligi va shundan zuhdu qanoatni kengligiga chiqarish zohid bo'lgan inson qalbida dunyo muhabbati bo'lmagan inson bu eng orom topadigan bir inson qalbi xotirjam bo'ladi shuning uchun musulmon davlatlari ko'pini ko'rsangiz masalan misrga o'xshagan yoki bundan boshqa afrikadagi ba'zi e, musulmon davlatlari yoki afg'oniston pokistonga o'xshagan iqtisodiy sharoiti nihoyatda og'ir holda bo'lmasin odamlari qishda ham yengil o'sha tapichkalarda yurib bitta aravada bir narsa sotib ertayu kech sotib yashaydi o'sha aravada uxlaydi kechqurun kunduz kuni shu aravaga bir narsa arzonroq meva olib kuni bilan sotib yuradi kechqurun shu aravani ustida uxlab qoladi shundan baxtli inson doim yuzida tabassum mana shu misr aholisi bo'lsa afg'oniston pokiston aholilari chunki xotirjam bilan besh vaqt namozini o'qiydi musulmon vazifalarni bajaradi ular xotirjam chunki biladiki dunyo o'tkinchi lekin g'arbda mukammal moddani ichida bo'lgan odamlar nima orzu qilsa hamma narsa muhayyo bo'lgan odamlar ular hech xotirjamlik topolmaydi mana shu dunyoni torligi dunyoni torligidan kengligiga chiqarishadi sahobalar shuning uchun ham moddiy jihatlama eng rivojlangan davlatlarda o'zini o'zi o'ldirish eng ko'p statistik ma'lumotlar o'sha yevropadagi shvetsiya bo'lsin norvegiya shunga o'xshagan davlatlar o'zini o'zi o'ldirish nihoyatda ko'p chunki insonlar xotirjam emas va siyosat va ijtimoiy nizomlarni zulmidan islomni adliga chiqardi dinlarni zulmidan islomni adliga chiqarishardi sahobalar hozir ham shunga ehtiyoj bor chunki hozir butun olam siyosiy ijtimoiy nizomlarni zulmidi insonlar nizom shunaqa o'rnatilganki sistema ertalabdan kechgacha ishlashingiz kerak va sizni ishlaydigan mablag'ingizni aksar foizini soliqlar yo'li bilan va boshqa har xil yo'llar bilan olib qo'yishadi va sizni natijada ishlagan narsangiz faqat o'sha yeb ichishingizga yetadi insonlar temir qafasda g'arb mutafakkirlari hozir aytishadi buni temir qafas deyishadi zohiran ko'rinmaydi inson ozodga o'xshaydi lekin sistema shunaqa qilib tashlaganki masalan g'arbda qarzdor bo'lmagan odam yo'q har bir kishi qarz sistemadan qarz chunki hamma narsa taqsit yo'li bilan boshqa narsalar bilan siz uy olsangiz ham moshina olsangiz ham hamma narsa qarzga buni asta sekinlik bilan e, um-, umr davomida to'lashadi shuning uchun agar ishdan haydalish imkoni bo'lib qolsa yuragi kasal bo'lib qoladi chunki ishlab turgan joyidan agar haydalsa uni bo'ynida shuncha ko'p qarz borki shularni to'lolmay qoladi to'lolmagandan keyin uyiga qaytarib olib qo'yadi korporatsiya yoki moshinasini qaytarib olib qo'yadi ko'chada qolib ketadi mana shu zulm boshqa dinlarni zulmini islomni adliga chiqarish islomda soliq yo'q musulmonlarga soliq solinmaydi faqat boylarga zakot bor bu ham nisobi yetgan odamlarga zakot bor oddiy xalqqa soliq solinmaydi nihoyatda qattiq zarurat paytidagina ruxsat beriladi va buni voqeasi bor masalan izz ibn abdusalom shofiy ulamolaridan katta olimlardan bittasi shuni davrida sulton ya'ni tashqaridan dushman bostirib bostirib kelayotgan bo'ladi kofirlar shunda sulton aytadiki albatta ulamolardan fatvo olmasdan o'zi qilolmaydi chunki xalq ulamolarga ergashadi majbur izn abdusalomga aytadiki sen bir fatvo chiqar xalq bizga yig'sin xalqqa solib solinsin xalq hammasi bir solib bersin biz qurollanaylik dushmanga qarshi kurashaylik shunda ibn abdusalom aytadiki bu zarurat holatda joiz bo'ladigan narsa sen birinchi ortiqcha saroylaringni sotgin dedi sho'rilaringni sotgin qullaringni sotgin ortiqcha uyingdagi butun dabdaba hashamat narsalarini sotgin dedi ana shundan keyin agar yetmasa deydi shundan keyin men fatvo chiqaraman undan keyin sotadi yetadi o'sha islom lashkarlarini qurollantirishga bir sultonni narsa ortiqcha narsalarni sotgandan keyin yetadi islomda solih yo'q bu insonlarni qul qilish nizom faqat madaniy qullik ilgari qullik bo'lardi ochiqcha lekin hozir shakli o'zgargan inson o'zi bilmagan holatda sistemaga davlatga qul bo'ldi dinlarni zulmidan islomni adolatiga chiqarish degani mana shu hozir ham ummat bu narsaga muhtoj insonlar shu narsaga muhtoj insoniyat o'zini holi bilan go'yoki bir faryod qilayotganga o'xshaydiki bizni qutqaringlar insoniyat cho'kyapti hozir o'sha o'zini o'zi osib qo'yayotganlar o'sha holi bilan aytyaptiki bizga yordam beringlar o'zini o'zi osib qo'yayotganlar o'zini bolalarini chopib mayda qilib axlatxonaga tashlayotganlar yo o'zini onasini o'ldirayotganlar har kuni xabarlarda chiqadi xoh rossiya bo'lsin g'arbda bo'lsin sharqda bo'lsin ya'ni kufr olamida kufr olamida insonlarni o'sha shunchalik vahshiy bo'lib ketganki moddaparast bo'lganidan mana shu ishlarni hozir qilyapti shu ishlarini o'zi xuddi bir yordam so'rayotgan bo'ladi bizni ahvolimizni ko'rib turibsizlar bizga yordam beringlar nimaga chunki nizom ularni shu narsada ushlab turibdi media o'zini ta'siriga ularni olib olgan ya'ni televizor ko'radi internet ko'radi televizor bilan internet faxshga to'la majbur ertalabdan kechgacha faxsh ish qiladi fahsh ish qilgandan keyin butun tanosib kasalliklarni hammasi ko'payib ketgan nihoyatda g'arbda hattoki o'sha elliginchi yillardayoq regin paytida ham aytgan aholini yarmidan ko'pi harbiy xizmatga noloyiq bo'lib qoldi yarmidan ko'p yaramay qolgan harbiy xizmatga hammasi o'sha tanosil kasalliklari har xil spiddan tortib o'sha boshqa kasallar hammasi insoniyat yordamga chaqirayotganga o'xshaydi chunki nizom mana shu narsalarni qo'yib qo'ygan ularni kichkinaligidan shu tarbiya bilan tarbiyalaydi insonlar qullikda bu nizomdan chiqib ketolmaydi sistemadan va televizorda ko'radi xabarlar ham televizordagi har bir narsa ularni miyasini shakllantiradi televizor ularni yasiydi ya'ni xohlaganicha ularni buradi xohlagandaka ularni jinoyatchi ham qiladi ko'rsatilayotgan ularga filmlar hammasi zulm vahshiylik manyaklar mana shu narsalardan iborat ya'ni o'ldirish bir birini bu narsa insonga ta'sir qiladi hozir hammasi e, mana shu narsani mutaxassislari aytyapti bu narsa insonga ta'sir qiladi kichkina bola shu narsani ko'ravergandan keyin u ham unda ham shu narsaga bir qiziqish paydo bo'ladi o'ldirishga zulm qilishga va o'ldirish har xil turlariga qiynab o'ldirish shularni hammasi batafsil ko'rsatiladi bu narsa o'rgatishdan farqi yo'q hatto o'rgatadi qanday qilish qanday qilib birovni o'g'irlab ketish bir qizni o'g'irlab ketish masalan uni uyiga olib borib har narsani qilib filmda batafsil ko'rsatadi buni ko'rgan odam o'rganadi mana shu narsani ular o'rgatyapti o'zlari bilmagan holatda moddadagi musobaqa modda yig'ish modda jamlash fahsh bu narsalar hammasi qasddan xalqqa berilyapti va xalq shuni ichida xuddi qafasda qolganga o'xshaydi ularni miyasidagi zanjirni olib tashlamagunizcha da'vat qilganingizni foydasi yo'q miyasidagi zanjirni qanaqa qilib olinadi ularni ustida turgan nizomni qulatish kerak ildizi bilan sug'urib otiborish tarix axlatxonasi bu zanjir qilich bilan uziladi mana shu davlatlari ular ustida turgan sistema chunki o'zini qurol bilan mudofaa qiladi mana shunda ochiladi odamlarni zehnidagi zanjir ochiladi shunda qulflar ochiladi shunda sizni da'vatingizni keyin tushunadi mohiyati shuning uchun biz nima uchun yaratilganligimizni bilib olishimiz kerak maqsadimizni bilib olishimiz kerak biz bir joyda o'rnashib olib yashash uchun yaratilmaganmiz bir modda uchun yaratilmaganmiz biz xos bir vazifa bilan yuborilgan qavmmiz xos vazifa bilan yuborilgan bir ummatmiz shu vazifani bajarmasak shuning uchun yashamasak shuning uchun harakat qilmasak bizni yashashimizdan foydasi bo'lmaydi boshqa ummatlar bilan bir xil bo'lib qolamiz boshqa xalqlar bilan borimiz bilan yo'g'imizni farqi qolmay qoladi ollohni nazdida qiymatimiz qolmaydi o'sha vazifaga qaytishimiz kerak o'sha g'oyaga o'sha g'oya uchun yashashimiz kerak harakat qilishimiz kerak ba'zilar masalan niyat qiladi shu ishni qilishim kerak deydi ikki xil narsa borda insonda e, bir qilishim kerak degan narsa bor bu orzuga o'xshagan narsa qilishim kerak deymiz harakat qilib qo'yamiz e, qilsa bo'lsa bo'ldi bo'lmasa ham zarari yo'q bo'lib o'tib ketaveradi lekin har bir insonda yana bitta narsa bor bu standart deyiladi qilishim shart degan narsa ya'ni ertaga ishga borishim shart xohlaymanmi yo'qmi chunki bormasam boshliq haydi bu shart bu sizni standartingiz buni o'zgartira olmaysiz bu yerda ikkinchi ehtimol yo'q ya'ni bormasamchi degan ehtimol bo'lmaydi borishingiz shart mana shunaqa biz maqsadimizni qilishim kerak bo'limida emas qilishim shart degan bo'limga qo'yishimiz kerak boshqa ikkinchi ehtimol qolmasligi kerak agar qilmasam degan yo'q unaqa ehtimol yo'q qilishim shart degan bo'limga chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bayhaqiy rivoyat qiladi oldiga mushriklar kelib aytishdiki mol xohlasang mol beraylik mollarimizni to'plab podshohlik xohlasang podshoh qilaylik amir bo'lishni istasang amir qilaylik o'zimizga lekin bu da'vatingni bizni ilohlarimizni so'kishi bu da'vat to'ygina shunda payg'ambarimiz aytdiki o'ng qo'limga quyoshni chap qo'limga oyni bersanglar bu ishdan voz kechmayman yo olloh bu ishni g'olib qiladi yoki men bu yo'lda halok bo'laman uchinchi ehtimolni qo'ymadi payg'ambarimiz uchinchi ehtimol bo'lishi mumkin emas yo shu maqsadga erishamiz yo shu da'vatni g'olib qilamiz yoki o'lamiz shu yo'lda mana shu qat'iy bo'lishi kerak uchinchi ehtimoli bo'lishi mumkin emas alloh taolo hammamizni himmatimizni baland qilsin hammamizga amal qilishni nasib qilsin سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب